بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Draga braći i sestre, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja razumijem da je najveća odnosno da je najveći nimet i najveća blagodat uputa. Allah subhanahu wa ta'ala kome hoće dobro i koja Allah hoće da uputi dakle učini njegova prsa širokim prihvatanjem istine. Samo. Čovjek koji želi da krene putem upute i traga za istinu. mi svakodnevno molimo Allah subhanahu wa da nam podari da idemo putem, da krenemo putem istini, da smo na uputi, da nam Allah podari svoju milost. Međutim, suprotno od svega toga, postoji gaflet, nema zabuda, krivi put. Iako je čovjek dužan dnevno da 17 puta obavezno, dakle farzno 17 puta da zamoli Allaha subhanahu wa ta'ala da zamoli Allah subhanahu wa ta'ala da ga uputi na pravi put pa kaže ihdina siratan mustaqim. Međutim, Allah poslanik sallallahu alaihi sallam govori o jednom drugom stanju ljudi koji nikada upute ne dođu. Bez obzira što klanjaju, bez obzira što postoji, bez obzira što odu na hađu bez obzira što non stop zikri, što non stop učite dove. Jer Allah poslanik sa sam kaže Inna Allah la yastajibu du'a'an min qalbi ghafirin lahim. Allah subhanahu wa ta'ala se neće dazvati na dovu nemarnog srca i onoga koji da te nehaji. Nije samo dovoljno tražiti Podneseš mogu za posao i kažeš šta briga će dati ne dati ima socijala. Nije dovoljno čovjek mora da uloži maksimalan trud, neka ode na bilo na razgovor, šta, trudi se sebe predstavi kao jednom pozitivnom, produktivnom, strujnom društvu, pojedincem ili društvom skupinom i tako dalje, kažu ja sam, ja sam, ja sam, ja imam te guste, ja imam tu i tu školu završenu, imam toliko kurseva, imam toliko, dakle, ili iskustva, što je najbolje, da se priznat najbolje stanju i onda da ima namjeru, namjeru da jel, radi određeni posao koji mu se ponudi pod putem birova. Međutim, raflet ili nemar kvari dobu. I zato veliki broj ljudi, odnosno veliko broj ljudi biva uputa ustracija. I vidite ih, vidite onakvi kakvi jesu. Ja općenito ovim, dakle, desno je prošlim i ovim, osjećam se muslimanima. Jer ljudi počesto postavljaju pitanje pa kažu dovio sam, ili recimo taj ta osoba non stop davet i non stop govori mi tako dalje. Međutim, nije nikad fajni. Ili čovjek za sebe kaže, koliko da se trudim, ne osjećam slasti badeta. Međutim, te prepreke, njih ima mnogo. U prvom redu tu spada slabost poznaje. Savršenstvo ne može niko postići. Ne postoji niko savršen osim koga? Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, čovjek treba da žudi ka savršenstvu, da upotvori svoju ličnost. Problem spoznaje, odnosno slabosti spoznaje jeste spoznaja istine i razlikovanja istine od neistine i zatim davanje prednosti istini nad neistinom. Jer ima ljudi koji znaju istinu, ali ne znamo prednosti, nego se ušuti. Dođu do pola puta, a ne osjeti dovoljno da imaju snage da nastave do kraja cilj. Ne mogu da nastave. Allahu poslanik se Allah se govori Allahume selu gil azimeta la hrošt. Gospodar, ja te molim za ustrajnost na, na istin, na pravom putu. Ja te Allahu poslanik se Allah selem dovio i molio gospodara subhanahu wa ta'ala za uputu i učušenje na njegovoj vjeri pa kaže Allahumme, ja mu muqalib il qulubi wa rabsar, thabit qalbi ala dinik Allah, ti koji izotrećeš vidove i srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. I je poslanik se Allah ali se le molio, a pa do kako smo mi Bože, kako mi treba da molimo Allah subhanahu wa ta'ala. I ako je Allah poslanik se Allah se bojao da ne bude okrenut, jer Allah poslanik se Allah ali se le, da budu ljudi oko njega upućeni. Žudio je. Žudio je za, za kim? Svojim narodom, Želio je da, da jevreji krenu njegovim putem, tako? Želio je poslanik sallallahu i sallam. Ali onda Allah subhanahu wa ta'ala presica svaku mogućnost. Oni dakle koji ne žele uput, ne što ti želiš to, pa Allah subhanahu wa ta'ala redio, je Dakle, nema pogodbe sa nevjernicima. Ili kao što su jevreji govorili, vjerovat ćemo jedan dio dana, do podne, pa ćemo posle podne vratiti našoj vjeri, ne bi oni vidjeli kako mi slijedimo njihov vjer, pa ne bi oni slijedili našu vjeru. Iako jedan drugi, dakle bi jevrijini kršćani, jedan drugi, mi smatrali vjernicima. Osim danas što imaju Papa, Pavle drugi, ono, dao poštovanju, samo vas znam za koliko. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرًا Kako ćeš, šta? biti sa saborili nad onim o čem nemaš znanje. Ovo je Hidr rekao Musa a.s. Jer Musa a.s. Dakle, treba da šta? Spoznaje. Znanje. A nije ga imao. Jer je se zarekao i rekao na svijetu ne postoje niko učeniji od mene. Pa Allah iskušao E što mislite danas koliko je naše društvo oni koji kažu ja sam najučeniji, nema niko učeniji od mene. Bola ne bio. Da znaš koliki iz tih žalari. Da znaš koliko ne znaš. Da znaš koliko ima toga što mogu da saznaš, a nikad neće da puta do, kraja. Onda čovjek, što više čovjek uči, sve više spoznaje da ne zna. Što više uči, spoznaje koliko je, dakle, nauka more. Međutim, pojedinci zapečati i kažu ne, ne može niko učiti. Ni jedan šej na svijetu ne pusti ko mene može uštijati. Wow. Maša Allah. Docent, doktor, akademik, profesor, on, maša Allah, tabaraka rahman, stekao svo znanje u Beču. Je dvije godine kursa u Jordanu u Medini. Tako? I mnogi njemu slični. I onda dođi i kaže, ja sam najučeniji. Bauštala, počnemo s općenito muslimani danas plivaju u neznanju. I nije čudno što se muslimanima pripisuje uvijek ono, dakle, zatucanost, glupost i tako dalje. Postoje, nije opravdano, neću nikad to privat, to su musliman učena nacija i tako dalje, i tako dalje, ali postoji opravdanost u onim slučajevima kada ljudi ne žele. Jer šta vi mislite kako je moguće doći u društvo do određenog položaja ako se neće naša generacija žrtvovati i generacija onih koji su rođeni od 40. 45. 50. pa do recimo 70. ili 65. je najviše pasovala. Generacija koja je mozak ispravna. Danas sam razgovarao s jednim hađijom i on tako ima 50 nekog godina i on kaže moja generacija je puno fasovala. Ali nemojte, kaže, ne biti zlo da vi fasujete. mom, kaže, gledam kad sam imao godina ako ti, nisi smio zamisliti da pričaš o islamu, javno, nisi smio pričati javno islamu. A neka mol da praktikuješ islam javno. Da ti staješ na ovaj, Allahu akbar, Allahu akbar. Ko? Nema te više alija. Uklone noć te pojedi. I prije je bilo to poznato, noć te pojedi. Samo ga nestao preko noći. Bilo to pa uopće poznato. A neka mol da pustiš bradu. A neka mol da se žena pokrije zagrli Ovo i ono. sad 55 A nekamo, jako što šta. Zamislite sad recimo jedan recimo skup koji se organizuje na Imanu, pa se organizuje na Ebaličkom jezeru, pa se organizuje šta ja znam, na Vlaš, pa se organizuje u Veliku Kladičnom, što Dodiku smeta, tako dalje. Zamislite te skupove. Zamislite te skupove recimo 68. kad su bile one velike demonstracije, kad je ta vojska ušla. Sad. Dakle, treba iskoristiti ovu slobodu i danas nikome nije zabranjeno da ide u školu, i nikom nije zabranjeno se u školi, da završi fakultet, da završi, fakultet, da završi magistra, da doktorira, inša Allah, nikom nije ispješan. A treba uložiti maksimalno. Onomad je bilo šta, muslimanu, to će podat jedna fraza, kaže musliman kupi dva vola i rekao djeti posle osmog rata i četiri ne trebaš više, hajde vam, imam puno njivi. Dok je Allah prodao volove pa je školovo dijete. I onda kad pogledate, recimo, procentualnost u vojsci, procentualnost u vojsci, koliko je bilo generala, koliko je bilo, recimo, ova, kako zove, neizvišeni sjet, sjet njihovih činova, dakle, visoki činovnika u vojsci, u općini, u, u vladi, policiji normalno, dakle, sve vladajuće strukture, u svim vrstama ministarstava. Ono. Ja se nikad ne zaboraviti čas Branko, Flo, onaj admiral flote Branko Mambula. Što nije bio Ahmed Čuranović? Nije mogu. Što? A nije vamo kupio sto čurki i on je to hranu čitav život. Svatate šta već reći? Dakle, muslimani non stop guraju se kroz neki I ponose s onim što ima, a u stvari nemaju ništa. I vidite da što je svedena Bosna. Nekada je bila Dalmacija naša, Sanžak je bio, dakle, po bosanskim bilavetom, danas nema više Sanđaka, nema više Dalmacije, sad šta, granica nam je negdje kod ću prije, eno gore na Trbević, da metnu krst, krst, onaj, eto vam tu granici dok prijetite vam iz aerodroma, odmah vam, onaj, čirilica na auto piše, milicija, dobro, policija piše. Ali pazite nešto, mi toga nismo svjesni. Jer sljedeći napad na muslimane koji se sprema, šta mislite, hoće ništa ostati od muslimana, u muslimanu odvakle tko što su bili 50 godina. Da vas prvo tamo puti nazad, ne bilo oni koji su bili poput takve, takve primjera. Mm. Zatim, ljudi obožavaju Allah subhanahu wa ta'ala radi određeni koristi. Pa kaže, ja ako krenem pravim putem, krenem pravim putem, prihvatim se islama, ja ću izgubiti posao, ja li ljudi više neće cijeniti, ja li ne mogu zadržati svoju, dakle, svoju vazifu, i on žrtvuje vjeru zašto? Za komad hljeba, jer ko ste rekli kruha, i žrtvuje je za određenu strast. Allah subhanahu wa ta'ala traži Volin nas me abdullah al Ima ljudi koji Allah obožavaju nešto na jednom slobu. Dakle, ako ga pogodi kako dobro, on se sreća. Ali ga nešto mu musibet, ne može se strati. Ne može da podnese, ne može da podnese gubitak na dunjavu. Čovjek će svaki da dakle, borba na dunjalku traje, eto recimo 50 godina, dakle, kad čovjek shvati i do kraja života. Da li moguće da čovjek tih 50 godina, dakle, žrtvuje vjeru, žrtvuje ahiret, vječni i normalno ahiret, za nešto ne znam. I drugi primjer. Čovjek radi u firmi 40 godina ili 45 godina dadnu mu penziju i on živi još četiri godine. Priste mu penziju. Plaćaju se vam doprinos 45 godina država. Ogulili ga, ogulili ga kako su god Fizički. Fizički i psihički, non ti mu direktora. Nikad nije mogu biti tam direktor. Gulli ga. I on je gradio, gradio, gradio. Šta mislite koji je izgradio Austriju, Njemačku i Sloveniju i Hrvatsku? Koji je izgradio? Bošnja voćenju i zdravljenju, piše po šta hoće. Šta radiš? Kaže, ja pomagaš pomagač U kojem smislu? Kaže, on kad raskriva ono što ostane, ja lopatom to odbaci. Allah, je prava zika. Koji posud? Jer se time diči. Nikad nije razmišljio šta? Da nam bude onaj koji će doći gospodin sa fitiljem, doći limuzinu službeno i reći, momci, idemo postrojiti se, Marko Đuro pjeva, hajmo. Ne, nego bilo suprotno, pjeva na Dživu, Mohamedu Hasan Huseinu, Islamu i šta ja znam, i tako da. Druga prepreka, nesposobnost da se ponese odgovornost na tom putu. Šta to znači? Ima ljudi koji sebe promovišu u društvu za ono što nisu sposobni. Gura se. I gdje mu nije mjesto gura se. Evo je jedan banalan primjer. primjer. Dođite u džamije, ima ljudi koji znaju čitav Kurana. I uleti tam neki ideja koji nema pojma razlika šta je ha i ha i ha, ni zna ajn, ni gajn, ni qaf, ni, ni kaf, nikako, nikakvi razlike možda napravi. A ovaj hafiz, čovjek, njegov, moral, učen, nosilac Allahom od smata knjigi, i on stoji za njega i mora trpiti da se preznaje što njega sluša. Da ne govorim, da ne govorim o većim nekim stupnjima. Da ne govorim o nekim ovakvim sinovima koji se proguraju na direktorske fotelje, na vladajuću strukturu, na strani postoje oni koji mogu da podnese. Zašto? Jer njegovo srce je osobno, Nije srce, srce uputi, nije upućeno, shvati da kaže ja nisam za to, ja sam samo, ja sam sposoban, ja nisam. Jer Allah poslanik sa odlasom kaže Rahim Allah mrejan arafe kad rahim kuloha fine dalit. Neka Allah smije čovjek koji zna svoje mogućnosti pa stani kod toga. I on kaže ja sam sposoban da određenu stvar. A nisam zato. Ja je ulično, Nikad ne mogu biti vođa naroda. Ne mogu biti direktor. Ne mogu. I što je u tome problem da ti kažeš ja volim da ima neko koji će naređeti, koji će nas uspjeti, ima ljudi mnogo koji znaju isplanirati. Ja, ja sam. Uglavnom to se dešava najviše u mahalama, gradskim mahalama i na selima. Mutevelija, najgore, u nas Mutevelija ima kazan, ja sam to pričao, ima kazan za rakiju, Mutevelija bio, u Seuski. Ja kažem, ja sam bio 107 kuća u sebi. <clears throat> Koliko niko iz 107 kuća nimo pamet kaže, halo Huso, Huso bilo ime, Huso, ne možeš ti biti Mutevelija, Mutevelija možda bude čovjek pomoćan. <laughs> A Huso nas je imao kazan i on je bio Mutevelija, dakle on se brinu za vjerska pitanja u sebi. <laughs> Pa zifa hoću da Eh, izgradnja džavije, šta ja znam, sve ono što je glavno za islam. Subhanallah, dakle, koja je izopačenost? Zašto? Budi, sredotvornosti njihovih srca. Treći, zavist i oholost. Allah poslanik sam Allah se nam protefsirio, dakle protumačio je zavist i oholost općenito, da je to zanemarivanje istine i podaništavanje ljudi. Suprotno od toga je skrušenost, dakle staloženost, smirenost, da čovjek prihvati istinu od bilo koga da bude. Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala običava da ode kod Sufjana Sufije Sufi je njegovo vreme, nisu danas današnji. Ali dođu kod Sufija na njihove dersove, kad bi bilo pitan, zašto ti ideš kod njene dersove? Kaže da se malo srce svekša. A što znači da ono što je saznao od istine, prihvatio. Istina se prihvata, mama kad došla i od koga? Iblisa. Kad došla od Iblisa, istina se prihvati. I znate hadis ovog Hureyre je došao i kravo i kravo je tri puta, dakle u treći put kaže pusti nas nešto na ušt, što prouči nakon toga ti neće moći niko naštati, i onda kaže Allah, la ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha dođe poslanik sam ostanem, kaže prođe što ostaniš. Onda on sam kaže šta je radio tvoj, dakle prijatelj sinašnji, kadljivac to, sahirija, jel, koji si hvatio. Ma, pa ovaj Hureyre radila nam kaže tako i tako, uvatio sam pa mi rekao tu i tu. Moj sam kaže, sada fakri, ovo je tu. Istim ti rekao, a on je lažo. Istinu ti je rekao. Dakle, istina se prihvata. I ne može se ne malati istinu. Kogod da dođe da kaže istinu, prihvat ćemo. Ali ne mora to znači da tu treba, treba slijeda, taj osoba treba da... Kod mi imamo problem što mi gradimo nešto što je kult ličnosti. Vežemo se za insana i kažemo, on je taj, gotovo. I onda dok on posrne, hej, ne da stahvila, ali, kažem, i ono što on promovi svoj, tako. Dakle, istinu, ako se odvije osobu. To je već problem. To je već problem kod ljudi. Zatim, e, Iblis, Allah ga prokleo, je bio protjeran i proklet, bio taj žrta je bio proklet upravo radi čega? Radi zavisti i oholosti. Nije mogao krenuti putem istini, nije mogao, mogao doći do upute upravo iz razloga. Ovo zaholio se. Kad bi bilo da naređen da učini sežu sa melecima, odbio je. Šta je rekao? Enda hajran halaktan je na o halakte humine. Tri. Ja sam bolji od njega. Stvorili smo dva, tri, a njega se stvorio od glavače. Glavače, gline, ustale zemlji. Dakle, njegova logika je bila šta? Da je vatra bolja od gline, tu glina prlja ovo ono. A nije znao da vatra uništava, spaljuje, nakon vatra ne ostaje, ostaje samo pepo i tu i pepeo se možda uništi. A nije znao da od gline sve nastalo. Znači, sve što postane na zemlji iz gline riječ izlazi gline. Da, kamen ima materiju od onoga što je od zemlji i tako da je čovjek sa građanom gline. Sve, sve, sve. Paprika, paradajš, karoleste, borci, povrće, sve, sve od glini. Rude koje su izašle mimo železa, sve iz zemlje. Odakle je železno? Senina. Jevreji nisu prihvatili istinu i nisu prihvatili putem istine, mimo pute, upravo zato su bili šta? Oholi. I što su bili zavisni. Dakle, zavidali su. Kom je zavidali? Ensarijama. Prije što je imam sam Allah sedam došao među njih. Oni su prijatelji Ensarija, jevreji su prijatelji Ensarija, nedelinima. Pojaviti se uskoro poslanik koji ćemo mi slijediti, sa kojima ćemo se boriti protiv vas. Kad je Muhammed sallallahu alejhi došao, oni su ga spoznali, znali da je on, da je on poslanik. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže: اَلَّذِينَ atinahum al-kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna onima, dakle onim kojima smo davali knjigu, pomeni jevrejima, znali su ga kao što znaju svoje sirove. Abdselam ibn Mišken i Havije ibn Ahtab. Kad su čuli da Muhammed sada sada dolazi, sada su pojetali. I sakila se zapalo. I gleda. I kaže vam njemu, je on to ja, svi znakove da je on on. Onako kako je zapisano u Tevratu. I po obliku, i po ponašanju, i po skrušenosti, i po svim svojstvima kako je Allah subhanahu ta'ala opisao. I po onome kako je Allah opisao šta? Ashave oko njega. je mesalom fi Tevrati, ha? to je njihov primjer u Tevratu i u Ke ahređe šata'ahu, poput biljke koja izdane svoj dadne, li je rida bihimu far, da bi njima naljutio nevjernike. Njima, što je kolan se, šta, našem žargom, puku film, nek se, nećemo ga slijediti. Što? Nije se pojavio među nama. I onda su šta, njih dvojica u razgovoru, kaže, ja mu se začinu neprijateljstvo sam živ. Ali Allah, poslanik se, ali se ne može, nema Sofije bint Havijaj. Jarane, postao ti je zet, prihvatio ti ne prihvatio. Odvio ti kćer, što znaš da ga Allah subhanahu wa ta'ala ustiga reći požarnim što ste jedan njom ugodu. Elene, priča za sebe. Ali nisu ga prihvatili, iako su spoznali istinu, iako su ja'rifunehum kema ja'rifune ebranehum, wa inne feriqa minhum lekumun al-haqqa, wa hum ja'lamun, ali skupina od njih kriju istinu, dakle te vođe koji spila istinu, وهم يعلمون, ali su znali. Ilm, znanje, bio su ubiđeni da je poslanik sada sada poslanik. Nije bilo ništa nepoznat, nije bilo ništa strano, ali nisu ga htjeli prihvatiti zašto? Iz oholosti, iz zavisti, zašto se pojavio među Ensarijama, dakle među njima, zašto se nije pojavio među njima. Također Abdullah ibn Ubej ibn Salun odbio je da prihvati ima, odbio je put istine i upute i Ebu Džehlu i svi oni su odbili put istine iz čega? Iz oholosti. Nismo mogli prihvatiti da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem bude taj koji će recimo njih predstavljati, njima naređivati, da bude njihov vođa, da ih upućuje i tako dalje. Da Duaj da ibn Salome treba da bude krunisan između Evesa i Hazra, da bude kralj Medine, onaj koji će praviti. Kada Allah poslanik sallallahu alejhi došao, ujedinio njihova srca, dokinuo kraljevstvo tog tipa, dakle da budu e, sluge i rogovi Abdullah ibn Beja i njegove dinastije koja se recimo slijedila nakon njega, iako je njegov potomak bio ko Abdullah ibn Abdullah ibn Ubejisa, nego sin Abdullah, imao sin Abdullah isto ime je bilo, imao sin Abdullah. To je primjer čiji islam bio i zaredan islam. Kad se vraćali s pohoda na Huneinu i kad je Abdullah ibn Ubej ibn se rekao Lenja rađana ili Medinetu da je hođena lazu minha na drt, ako se vratimo u Medinu časnim će iz njih istirati mi poniženi. Njegov sin Abdullah je stao na medinska vrata i kaže, Boži poslaniče, neće ući odšao u babu glava, pokušao ući glava ti ide. I nije smio ući s toga Allahom sam sam sam rekao, Abdullah, pusti svog oca nek uđe. I Allah Žešanu kaže, čast pripada kome Allah, njegovom poslaniku i vjernicima. To ono što se pozvao Abdullah ibn Bejim sa mnom. Hvala da kaže, šta znači put upute koji je krenuo njegov sin, a on nije upravo to, neke pakosti mržene i da zaviste. Od prepreka upute jeste vlast. Vlast ili vodstvo ili kraljevstvo ili općenito, što mi nije rekao stolica, fotene, je nešto što je zavelo pojedince u istoriji. Herakl, faraon, svi oni nisu prihvatili šta? Put istine, nisu njom pravim putem, upravo zato što nisu mogli da se liše islama, odnosno nisu mogli da se liše toga na račun islama. Kad je Musa sam predstavio faraon, kada je pokazao sve dokaze, fitisira ti devet dokaza je faraon vidio, jasno vidio da je Musa istina, da je Allah smatala istina, vidio da on nije Bog. I on je sa Hamanom i ostalim ministrima. Haman je njegov glavni ministar, premijer vlade i faraona. Sjeo je sa njima i posavjetuo se. I pitao li, šta mislite, kaži, ti si smatrao sebe Bogom i da si obožavan da će postati rob, robom da obožavaš nekoga drugog. Njima je palo u dušta želja za vodstvom, pa izabro vodstvo i odbio put istine. Iako je bio obeću, svaki put je obećao Musavu, molili su gospodara da otklona nas ne daću i krvi i žaba, jer kad god bi došlo do vode, kad god bi popio vode, da se okupaju, voda bi se pretvorila u krv. Znate koji osjećaj, recimo, krv saspišan, da piješ krv, ružan osjećaj žabe su ih napadali, nisu mogli nigdje, dakle što god otvoriš, bilo bi im pozdrav, pune žava, postaje kuće, pune žava. Napadali su i krpe, znači, znate da krpir možda prenese bolvešćine koje kakve bolesti, tako zarazne. Napadali su i krpir, iskakali su i ljetinu uništili, suša, sve. I svaki put faraon bi pozvao Musa, ali sam to salam, otklonio od nas, mi ja ću pustiti Izraeličane sa toga. Ne da Allah svojom tala da nije uništio te njegovi obmana i lažni obećanja. I tom prilikom su rekli, فقالوا نؤمن بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون Zar ćemo povjerovati dvojici ljudi poput nas, a njihov narod su naši robovi. Pa nam, a... Jel, hm? Uspava. Peto. Prepreka upute jeste prepreka stiđenja strasti i želje za imetkom. Veliki broj ehl kitabija, dakle, sjedbenika knjige od jevrijera kršćana, spriječavanje od istinskog imana upravo što na batil način izjedaju tuđe imetke, izjedaju tuđe šta? Tuđe, dakle, tuđe posjede. Također Kurejšije bili su spriječeni kada određenih strasti slijedi Allahom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa kad su čuli da Allahom poslanik sallallahu alaihi zabranjuje alkohol, rekli su nećemo da se klonimo alkohola. Pa kad su čuli da Allahom poslanik sallallahu alaihi zabranio dakle, e, blud, rekli su nećemo da se klonimo bluda. Kad su čuli da Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam zabranio određenu vrstu pjesništa. Rekli su, mi se ne možemo lišiti pjesništa. Dakle, džahilijsko pjesništvo, veličanje božanstva, veličanje, dakle, porijekla, dakle, džahilijsku veličanje. Kao što je žena, recimo, spominješ tu, patriotizam i te slične stvari. Nisu ne sliče Allahom poslanika sada sve, upravo strasti. Dakle, to je bila prepreka. I danas dan imate to u društvu. Dakle, ljudi radi strasti, kaže, ja krenuo islamom kad bi znao da ću se dozvoliti, recimo, da mi se neće zanemariti, pardon, da će se zanemariti to što ja volim ženu. Ona je povoli ženski Imam šafija, imam šafija, rahmullah ta'ala kaže. Posjeću ženskinje. Kaže, men zena fi gajri bejtihi bi elfi dirhemin, fekad zunije fi bejtihi bi nusfi dirhemin. Ko u tuđoj kući čini blud, za hiljadu srebrenjaka, u njegovoj se kući čini za pola srebrenjaka. I onda Allah, što je istalo sallam, da je pozvan mladića i da prihvati islam. Kaže, Boži pozvan šta je islam, ali pod uslovom da se dozvoli tu. No, nam se sad prihvati sjeta. Kamo logikom? Bilo ti da se čini uz materu? Materu? Moju ma... A šta kažeš sa sestrom? Sa sestrom glavom će skinuti. A žena? Kućeš sa ženom. Jedna onda vam se sada po prsima, poučio mu i nije želio nakon toga Bog i umro kao veliki zahid, veliki pobožnjak, iako je bio bogatar, bogataš, kad su ga pokrili po glavi, vidjela mu se noge, kad su ga pokrili po glavi, vidjela mu se glava, zaboravio sam ime, radi Allah. Dakle, Allah mu poslanih sada sedam je liječio ovu bolest čime? Alkohol. Čovjek voli alkohol. Dobro paša ga moj solidni, hod vam nešto ispričam. Kad popiješ čašu rakiju, zamandat se u glavu. Sjediš u auto, razbiješ auto, sebe oštetiš, naučiš sebi policiju na vrat, sud na vrat, ubiješ nekoga na cesti, ubiješ nedužno dijete, ubiješ nedužnu ženu, ubiješ nedužnog čovjeka, napraviš veliku štetu, recimo, šta je ono, slomio se zla, zlamak i i ono, kad je on nesreća. Dođeš kući, istučeš ženu, prebiješ djecu, razbiješ od zube, tučeš mater, počupaš mater kosu, u kafan se potučeš sa najboljim svojim prijateljima, ispuješ, izružiš, ispovraćaš se po postelji, ispovraćaš se po kafanju, ne govoriš. To je neke posljedica alkohola. Je li Ali oni, dakle, ne mogu biti, ne možeš sa njima razgovarati mislim, sa takvom borbom. Niješ ti širijanski dokaz, ti, ti ne pali kod tebi, misli kad se uči kuna, kad se uvijek, ali nisi nekako. Ali evo, sagledaj svoj život kakav bio, ako bi ti da budeš realista. Šesto, pojedince sprečava od upute ljubav prema porodci, bližnjima i plemenu. Pojedinci kažu, ja bih krenuo u pravi putu. Međutim, moja mati ne može prihvat da ja imam, da sam ja u malazu, ne može prihvat da ja pustim bradu, ne može moja mati prihvat da mi žena pokrivena. Dobro, pa što mi solidno. Pa ćemo opet logiku. Čiji preći hator? Čiji preći hator? Allahom ili majčim? Mati ima svoje, otac mati imaju svoje mjesto u slavu. Mati tri, tri od oca, po pitanju poslušnosti i ljubavi prema materi. Tri predredni od oca. Ja sam otac, nema problema neki. Ali, ne možeš dati prednost roditeljima na Allahu subhanahu Jer Allah subhanahu ta'ala te stvorio, pa te obdario, pa te dao, podario, podario blagodat. I onda Allah subhanahu ta'ala hoće da te uputi, a ti nećeš uputi. I kažeš pečenje, šta, moja pamet Isto kao što su veliki broj jevrija i kršćana odbili, isto kao što se desilo vrijeme Allahom poslanika sallallahu alaihi veselem, kada su kada Ebu Talib odbio, kada pa smo rekli, etargava millati Abdul Mutalib, znači ćeš ostaviti vjeru Abdul Mutaliba, a Mahasa sam rekao, recla ila ila, riješ kojom će se dovoljati kod Allaha subhanahu ta'ala, on je rekao, bel ala millati Abdul Mutalib, nego umirim, ne, rabiti umirim na vjer Abdul Mu Sedmu, od ono, prepreka upute jeste ljubav prema domovinu, patriotizam, ljubav prema onima koji ne pozivaju na put. Dakle, kao što su putem, e, pa, pardon, nacionalizam, patriotizam i to je slično. U islamu ne postoji ništa što se zove patriotizam, ne postoji ništa što se zove nacionalizam. Islam poznaje nešto što se zove umet. Islam poznaje nešto što se zove umet. I kada muslimani razmišljaju na takav način, da postoji samo umet kao cijelina, kao milijarda i šesto miliona muslimana ja znam da svaki musliman, kada te, dakle, ima mjesto u tom srcu kao brat ili kao sestra, ona će biti dakle, na nivou imana u taj A ti ograničava sebe na onoj trokut ili dolje na dio je Bosni, jer se ograničava na ono dolje kraj Adriatika, dolje dio Albani, ili crveni mjesec, odnosno, e, pomozite da je bijeli mjesec i na crvenoj zastavi, dakle, sam to ne poznaje. sam to ne poznaje. Da Allah poslani se sam kaže, mi je od nas onaj ko se poziva na džahilijetski patriotsku ligu, nije od nas onaj ko se poziva, nije od nas ko se poziva na nacionalizam, nije od nas onaj ko se poziva na dakle, džahilijetske načine i tako dalje. Nije od nas, zašto ne pripada nam? Jer dok se ti svrstu pod plavu zastavu sa ono što je Europa nametila nekako iz zvijezdica na žuti, ha, pečan, što? Ne moram da volim. Zašto ćeš ti meni tada, kad ja znam da je za mene jedinstvena parola, la la rasulullah, resulullah. To ne znam drugu, drugu parolu pod kojom ja se, ja, dakle, živio i borio. Ne postoji. Ali jok, on kad kafizam nameću, upravo zato da bi se šta, me raskinuo. I pogledajte Salman al-Farsija, pogledajte Suheba, Rumija. Salman al-Farsi je bio jedan primjer čovjeka koji se borio za istinu, koji je tražio istinu i ostavio je dakle Perziju, došao kod poslanika sallallahu alejhi ve samo radi istine. Samo radi istine. Danas isto tako naši muslimani lete na zapad za istinom bankovnih čekova i bogatstva. I oni su najveći, ja sam nekada došao, bio u Kuwaiti, sam jednu firmu. Ovaj, možete mi reći, firma telekomunikacije, mobilna telefonija, to velika firma Ajan. I parkiramo se, ja, brat, poslanac, Kaže, ne rekao, vidjeti na lah, tako je lupa. Jasnici, bosanska zastava, ajla u Bosnija a Bosna ima Da, dolje na ta, oko tablica, sve je bosanski zastava. E, auto džiđa. Znaš što znači džiđa cirkus? Bi pukli u svijetu, pa su malo, vidjeti ko je to patriota, mi reku u dole krvarima, ja, ma, nema, evo nas. A oni odu kuvajtu, Kejdi i pada i dolari pada i mašala, on će doći sutra pukće nekog u okolju, najnoviji moj C klase 150.000 eura, a ja ću vozati auto 2000 maraka. Što? Zato što je on bio najveći patriota. I on se borio za Bosnu. A Marko neće da za ovu Više Ništa dok e, Takvi su takvi, takvi danas najviše. I njih je 300.000 šta ja znam u Austriji, njih je pola milijuna u Americi i oni hoće meni da nešto piše o marketingu. Dobro. Osmo. Od prepreka upute da neko pomisli kako je sliđenje Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam i ulazak u islam poriženje ili podneštavanje predaka. Spomenuo sam malo prije primjer, a ja vas, dakle, Abdul Ebu Taliba, i Allah, Allah subhanahu wa ta'ala govori o takvim ljudima kada im se kao, u kaže وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَ وَإِذَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَالرَّسُولُ قَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَوَجَدْنَا alaihi abana. A kada im se kaže dođite oko onoga što je objavio njegov Allah i dođite poslanik, što je objavio Allah i dojste njegov poslaniku, oni kažu to nam je ono što naš naše oče. I danas dan, evo, svi mi to doživljavamo kad kažeš čovjek, čovječe način na koji obožavaš Allah, to je ispravan, nema ništa protiv jest, jedan nana, dimije, mi je stvarno, evo, volim. Ali nisu, zašto? Zato što takav način bajta nije ono što Allah smo da se čeva smatila za Ne, oni kažu, Ovako sam ja naučio svog oca. Ja u nemina. U to nije ispropast. Kada čovjek stavlja na vagu poslanika, kada stavlja Allahov Kur'an, kada stavlja poslanika i stavlja ljubav prema ocu, ljubav prema djetu. To je problem. Zašto se nisi pozvao na pradjeda? Jer je pradjed bio malo žešći. Molim. molim žešći. Nije bio vangu. U mene bio u islamu, imao brad, ja ošao na mezar, u ne od džede kako slika, bijeli se brada, bijelokapica gore, kaže svom džed, njegovom, dakle sinu. djede šta je ovo, kakav ti u babo bio? Kaj ti je najviše posjećaš na njega, što te posjećaš kada imaš daleko u baba? Aha, je tebi. Razumijete? što se nije pozvao na njega? Ili kad vam neko kaže, ja ne mijenjam ono što smo naučili moje oče. Dobro. Ja ne mijenjam ono što sam naučio svog djede i babi, Avram. Što te naučio? Kazam ti svaki godin ima blin. Sin se ženio u 100 litara alkohola. Kradiš. Imaš dva, tri bankovna računa po kamatnom sistemu. U džami te ne vidimo osim godišnje dva puta i to ako stigneš na prvi rekat ili na drugi rekat. Bajram namaza. Kradiš, lažiš, znamo te kao lopa, ti ćeš meni reći da te to naučio vođa. Ti ćeš mi reći da ti to porio iz teba. I još veća laž na Allah subhanahu vjeru. Jer danas pogledajte suštinsko stanje Našim, nemojte daleko ići, pa pogledajte oko sebe kakvi su ljudi. A patetičnost, kad prolazite kraj pojedinaca, pričali na telefon te prije, je, je Allaha, to, jes Allaha, da hoće da pokaj kako mu, ja sam on zahvaljen. Ili ulazi ne znam, na nađe mjesto. Niko ne naziva Selama, on ga je projutro zdravo, kako se drugo, kad te vidi. Selam Ali! Selam Ali! Što? Da pokaži koliko on naš svoj pripadnost islama. Ne Deviti razlog. Ono što sprečava dakle, pojedince jeste ako je neko prednjačio prije njih na uputi. Pa kaže, ja neću džamiđi planeta i taj. On počeo, kaže, planet, ja da... Neću, Kaže, kad sam vidio njega u džabi, ja kaj više. Subhanallah, ja to ne volio svaki Kakva je veza tvoja uputa i njegova uputa? Kakvi ima vezi? Kaže, ona stava u prvi sad. Nije se kad još riješio da vonja ali još uvijek je čuje ne tukne na alkohol, ja sam ja stavim, subhanallah, kakav to, kakvi tu ima vezi, ni logike, ni vjere, ni bilo čega. Ali jo, šta, <laughs> on ne može podesiti njega, ja sjećam u ovom selu također, banalni primjer, ali ljudi su bolesni. Kad god bi džuma, jedan munib u selo i ode u drugu srednja trnava, tamo prema bijeljim, još malo bliže. Nedaleko od nas. Odi na džumu. Ja kažem džedruku, či će munib? Kaže, hlanjao u ne trnavi džumu. Pa što pa evo bliže je ovdje, ima još dva sata do džume, mi ćemo zasahati ono, što ovdje sata, rećemo. Aj, kaj ne podnosi toga i toga. A vela, havle, vela, ko je za toliki put prepješašao drugo selo, da postavio, i ako je naše selo bilo, mislim, narod bi malo više pobožniji, bilo više ljudi na prvom u tom selu, ali jo, on ode u to sada zašto ne ponosi nekakva kamo Dobro je da nisi još izvim šta, prosto je činim pa nežan njegov činim da klanja. je tu, jesu običaji na koji se čovjek naučio i ne može da ih se riješi. O tom sam malo prije govorio, i ne može da se riješi onoga što je dakle, odavno u njegovom životu ostalo pravo. To jeste da čovjek kaže, ja ne mogu da se riješim jevrejstva ili kršćanstva, jer to je vjera mojih djedova, to je vjera mojih očeva, ja sam na njoj odranjen, i ja shvatam da je Muhammed bio Boži poslanik, ja shvatam tako, ja shvatam, ja sam, meni je to jasno, ti ne mogu da slijedim njega iz određenih razloga. I oni kažu, nisu naše svoje očeve, na toj vjeri i mi njihovim koracima slijedimo. Inna uđedna banja ala umetim, wa inna ala tarihim, eh, lene ala tarihim uhtedum. Dakle, mi koračamo njihovim dakle, stopama. Za razliku svega toga, suprotno dakle, ovim problemima i ovim preprekama da se krenu putem istine, jeste da čovjek iskreno moli Allah subhanahu wa ta'ala da želi da non stop proučava Allahu subhanahu wa ta'ala, da slijedi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve da stalno traži traga za lijekom koji su riješiti njegov, njegov srce. Mi moramo biti svjesni da, da mi obolio, razumijete obolio. Čovjek posustaje, neka popusti iman. Ja. Iz određenih razloga, čovjek bude doveden iz iskušenja kad se radi poslova, recimo šta ja znam, o otvaranju računa na banci, pa određeni poslova, pa šta ja znam, no ponudom se ovako, pa dobra zarada, pa evo dionice, pa jedno zbog pa bilo 10 maraka, sa 300 maraka dionice, no, na jedan 3 maraka, jedno On je njih niski nije pojma o poslovanju, tam ga neki izdjeli koji su otkupili, nego Petrov sušao za tri noći i on iskupio sve, dakle, da, da, da bi navukli bijednike. I, kažem, mi su kazala prilika, sa stotinu ili recimo, hoće da kupim auto, hoće da kupim auto, e, auto firma onaj, osigurava kasko, ja ne ništa s otim, ja sam njega kupio za 12.000 eura, ja ga plaćam svaki mjesec po 500 eura i on je kasko osigurao. A kako, ko osigurava kasko? Pa kuća koja me prodala. A vidi, ne možeš ga ti kupiti. Jer očigledno da ti ne posjediš to auto. Jer ne može osigurati on moje auto, a ja ga uvozam. Što znači da ugovornu tačku ti si zažmirio koja ti je pasala, koja ti je bila haram da potpišeš, a to jeste da one sudjeluje u onome što je haram. Dakle, on ga osigurao. Primjer radim. Hoćemo da pravimo nas dvojica firmu. Nemusliman i ja musliman. Može se ući o takvu sa nemuslimanom? Ne može. Ne može se ući o takvu sa nemuslimanom. Čavra ne može. Nije dozvoljeno. li, on kaže, ja imam svaki mjesec prihoda od kama toliko, ti imaš toliko, mi pomiješa nam se i vjetak. Otkud znam šta je hala šta nije halala. Neću. Dakle, stavljaš sam sebi u vatru. Mnogo što što. Dakle, čovjek treba se bori, čovjek treba da traži eh, lijek, da traga za lijekom i normalno da kažem, da ustaje na tom putu i potrebe za pravim putom i molim Allah subhanahu ta'ala nekaj da nas sve i da nas Allah subhanahu ta'ala da svojim dašćama na još ljepšu siju, još